Tako bi je li glasilo ovo poglavlje koga je naslovio autor. I u njemu je spomenuo, rahimehullahu ta'ala, četiri hadisa. <clears throat> Anas ibn Malik radijallahu anhu kale, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة kaže Enes ibn Malik da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao poravnavajte namaze u istinu je poravnavanje namaza od pot, poravnavajte safove u istinu je poravnavanje safova od potpunosti namaza U ome hadisu došla je naredba za poravnavanje safova, što znači da treba ispraviti saf i popuniti praznine u safu. I došla je naredba o popunjavanju praznina u safu u hadisu koga bideži ima muslim u sahihu od Džabira ibn Semura radijallahu anhu da je rekao izišao je jednoga dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme na namaz pa je rekao zar se nećete poredati u namaze kao zar se nećete poredati u safove kao što se redaju meleki pred svojim gospodarom pa su kazali ashabi Allahu poslaniče a kako se to meleki sapaju pred svojim gospodarom pa je rekao sallallahu alejhi ve selleme popunjavaju prve safove, potom ih ravnaju. I došlo je u hadisu kod Ebu Davuda, koga prenosi Ibnu Omer, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao poravnajte safove izbijte vaša ramena i zatvorite praznine u safu. I došlo u predaji koju bilježi Ebu Davud ibn Hibban od Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao poravnavajte sapove i približite ih i poravnavajte vaša ramena tako mi Allaha ja vidim šeitana kako ulazi u praznine između sapova. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da se poravnavaju safovi i da se približe. Pa vidimo grešku klanjača koji staju u saf tako da saf biva daleko jedan od drugoga. Znači, između safova ima veliki razmak. Jer tada je šeitan aktivan i to je prilika znači koju koristi. U ome hadisu je dokaz da je poravnavanje safova obavezno ili dobrovoljno? Molim? Obavezno. U ome hadisu je dokaz da je poravnavanje safova dobrovoljno. Mustahab. Jer je poslanik s.a.v. rekao min tamami sala od potpunosti namaza. A ono što upotpunjava nešto niti je farz, niti je vađib. Nego upotpunjava šta? sunneti su ti koji našto upotpunjavaju, daju mu pravi oblik, je li tako? Dok ruknovi i vađivati se moraju činiti. Moraju se činiti. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da naredba kada dođe u šerijetu, koja pored sebe nema argument koji mijenja njenu formu ili njen stepen biva kategoričkog karaktera. Kako? Ovdje u hadisu rečeno sevu sufufekum. Poravnavajte nam safove. Je li poravnavanje safova ovdje došlo u imperativu? Yes. Ali je nakon toga došlo, kaže se, zaista je poravnavanje safova ili zaista poravnavanje safova upotpunjava namaz. Pa je ova riječ zaista poravnavanje safova upotpunjava namaz je spustila prethodnu šta? Naredbu na niži stepen. Pa tako možemo zaključiti ono što je stav većine i učenjaka islamske metodologije ili sulfiqha, da kada dođe naredba, a nema pored nje ništa što tu naredbu mijenja, mijenja njenu formu ili njen stepen, njenu kategoričnost, onda ta naredba biva, znači, za vudžub i biva obaveza i koja ostavi biva griješena. A ako je u mogućnosti, ali da je, svakako da je ispoli. U protivnom, ne bi bilo potrebe da je naredba za dobrovoljno, ne bi bilo potrebe za čim? Za ovim dodatkom. Ne bi bilo potrebno. Međutim, ovo je, kada se gleda samo ovaj hadis, ponaosob sam za sebe. A mi ćemo vidjeti da li je poravnavanje safova mustahab ili je vađib iz narednog hadisa koji slijedi. Upotpunjavanje safova biva tako što se upotpuni prvi saf, pa potom oni koji slijede, potom oni koji slijede. I iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je upotpunjavanje sapova obaveza, odnosno stvar na koju mora imam da vodi posebnu pažnju. Svi su ljudi zaduženi, no međutim ima, imam ima posebno zaduženje, jer on ima pravo da ne otpočne namaz dok se znači ne poravnaju sapovi. Mudrost poravnavanja safova je u tome, u tome što se time podudaraju postupci ljudi sa čime? Postupcima meleka. Meleki se ravnaju, tako si ljudi. Kao amin kada izgovorim, pa se naše amin podudari se šta? Sa amin meleka. Pa je u tome velika blagodat i velika odlika. Kaže imam Gazali u svome dijelu al Ihya. Imam Gazali je imam ovoga ummeta kaže imam Zehebi da je bio min Eskijajla Alem, da je bio od najpametniji ljudi koji se pojavili. I zaista je tako. No međutim, iskušao ga Allah te barake o teala sa sufizmom i njegovo djelo je Hija Din, posebno u poglavlju suluka, ponašanja, znači i, i a, edeba je sporno i u drugim stvarima, no međutim ovdje je posebno kritično. I o tome se islamski učenjaci kritički osrtali, osrtali i prigovarali mu. No međutim, imam Gazali, ostaje imam, ovaj, nar što imam u sul fikhu i u šafijskom fikhu općenito. Kaže, imam Gazali, minber koji presjeca sapove, kaže, bit će prvi saf onaj koji je slobodan od mimbera. Znači, nije ga mimber šta presjekao. I govorio je Sufjane Seuri, kaže, prvi saf je onaj saf koji je iza mimbera. Znači, vidimo da je u njihovo vrijeme šta, da su mimberi bili. Sufjane Seuri od generacije tabi tabijina, Pa vidimo znači da je kod njih da su bili ovi mimberi ili su bili veliki, znači dugački, ili su bili ti koji su bili negdje u džami i ometali, znači, planjače e, kada se safaju safove. Kaže imame Neovi u svome komentaru na muslimov sahih. Prvi saf u čijem pogledu se navode pohvale u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme saf kaže koji je iza imama saf koji je iza imama i kaže na to ukazuju spoljašnje e, e, ili spoljašnje značenje hadisa ukazuje na tu činjenicu neki učinjaci kažu da je prvi saf ono što je spojeno od zida do zida od jednog do drugog kraja mesčida. To što je spojeno, to je šta? Prvi saf. Pa prvi saf kada ne bi bio spojen, bio bi prekinut mimberom, ili da ne bi bio upotpunjen, slično tome na računa se prvim safom. A neki kažu da je prvi saf opet, da je to simbolika za onoga koji prvi dođe u džamiju. A prvi čovjek dođe u džamiju i sjedne negdje uz nas od džamije, ili na kraj džamije i klanja, on je šta prvi saf. No, međutim, ova dva mišljenja je slaba. Jedno i drugo mišljenje je slabo, nisu jaki, jer poslanik Al-Sarme jasno hvali prvi saf i govori o prvom safu i da znaju šta je, natjecali bi se za prvi saf, da tako da uđu u prvi saf, a ne bi se natjecali da sjedno sred džami i sliče tome. Tako da, ova mišljenja znači nemaju jaku osnovu, iz toga imam neovi kaže u svome djelu Šerhul Muhezzeb, al Međmu'a, Šerhul Muhezzeb kaže, taman kada bi ovaj presjecao mimber taj, taj saf, on se računa prvim, s tim što, je jeli svakako, nagrada se umanjuje ako saf ima, znači, pri sebi ono što se kosi sa sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve selleme I desna strana svakog safa je bolja od lijeve strane, pa je desna strana drugog safa bolja od lijeve strane drugog safa, tako? A lijeva strana drugog sapa je bolja od desne strane trećeg sapa. Znači, sap naprijed je bolji, a u tome samom sap onda je desna strana bolja. Stoga su ashabi voljeli da stavi iza poslanika, sallallahu alaihi sallam, sa njegove desne strane. Imam Gazali kaže da je bolje vježati od, od prvog safa ako u njemu nešto ima od munkera što čovjek ne može promijeniti. Kao na primjer da je čovjek došao da klanja odići sa svilom pa moraš stati pored njega i slično tome, kaže tada je bolje otići. No međutim, Allahu ta'ala Alam da to utječe, taj šer i munker utječe na njega samoga, ne na druge klanjače. Ako klanjaš pored čovjeka koji na ruci ima zlatni prsten, zbog toga napustiti saf, Allahu ta'ala Alam da to nije mišljenje jako, osim ako imam ga zali, ima nekakav argument, ali ga ovdje nije spominjao. Potom je autor spomenuo drugi hadis kome kaže An Nu'man ibn Bashir radijallahu anhu kale Samijetu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam je kul La tusavunne sufufekum au la yuhali fenna Allahu bejne Ili ćete, kaže od Nu'man ibn Bešira se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi rekao Ili ćete poravnavati vaše safove ili će Allah tabarake ve ta'ala razjediniti vaša lica. Oli muslimin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو u verziji kod muslima poravnavao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naše safove kao da su el qidah kao da su strela kao da su strele ti safovi dok ne bi vidio da smo svatili šta želi kako da ih poravnamo je li Potom je izašao jednog dana i skoro da je donio početni tekbir, pa je vidio čovjeka koji je istorio malo svoja prsa u safu. Pa je rekao Allahovi robovi, ili ćete poravnavati safove, ili će Allah razjediniti vaša lica. Nu'man ibn Bešir, po prvi put se susrećemo sa njim u komentaru, jel, to lahkama, on je ashab, sin ashaba, zove se, ili nadimak mu je Ebu Abdillah, bio je emir u Kufi, u Himsu, kad je u Dimašku, i on je prvo dijete koje je rođeno Ensarijama nakon Hidžre. Navode učenjaci da je on prvi koga je poslanik sa osamem poselamio sa tehijetul islam, sa is, sa islamskim pozdravom. I rođen je 14 mjeseci nakon hijdžre po ispravnije mišljenju, a umro je u Himsu ili u Šamu ili okolnim selima 64. hijdžeske godine, a ima i drugih mišljenja. Kaže se da je bio posebno darežljiv i plemenit i da je bio dobar pjesnik. Ovdje u hadise kaže fara ređulen badijen sadrehu, pa je vidio čovjeka koji je istorio svoja prsa. Ovo je mubhem, nepoznata osoba, nepoznato ime, za koga kaže Ibn Molekin, tražio sam dugo vremena ko je taj čovjek, pa ga nisam našao. Ko je taj čovjek koji je istorio? Kako bi znali ko je taj čovjek? Kako da dođemo do njegovog imena? Ko zna? Vratimo se nazad vrijeme ashaba i pitamo nekoga, jel? Kako ćemo znati ko je taj čovjek? Nikako. U redu. Znači, tražit ćemo druge predaje hadisa i verzije u kome se kaže i došao je, na primjer, Ibnu Mesud i isturio svoja prsa u safu i rekao je poslanik sa osem toj. Možda ga je neko da shaba u svoj verziji šta? spomenu. Uglavnom se navodi to kao mubhem, jer nas ne zanimaju ko? Osobe i imena. Zanima nas propis. Bio to Ibnu Mesud, ili Ebu Bekr, ili Halid Ibnu Valid, isti je propis. No međutim, možda je neko od ljudi spomenuo šta? O kome se radi? Kaže, čekao je postanik, na primjer, sallallahu sallam u hadisu. Ja, ejuhan nas, inna Allahe kad farada alaikum ul hađe fe hudžu. O ljudi, Allah vam je propisao hađ, pa obolajte hađu. فقام رجل من الناس فقال في كل عام يا نبي الله pa je jedan od prisutnih pa kaže jer svake godine Allahu poslanice kaže ovaj oni pa je poslanik sa svemu šutao nekoliko puta pa je rekao kaže le ukultu nam ne može da ole mesta pato da sam rekao jeste morali bi a ne biste mogli koji taj čovjek bio koji je rekao je li svake godine Ne spominje se o tome hadisu. Ali ima jedna verzija u kojoj se kaže Fekame ređulun yukalu lehu Elakra ibn Habis. Ustao je čovjek koga su zvali Elakra ibn Habis. Pa sada znamo po drugoj verziji ili iz druge verzije ko je bio čovjek koji je šta? Postavio to pitanje poslaniku. Ili druga stvar, često ravija kaže došao je čovjek poslaniku, ashab kaže na primjer, kaže Ibn Mesud, i došao je čovjek poslaniku i upitao ga, ili uradio je jedan od klanjača tako, pa je poslanik sa osram rekao to i to. A u stvari on je to uradio. On je to uradio, ali neće sebe da spominje. Ne kaže jedan od ashaba ili jedan od klanjača i sveš o tome. A on je u stvari bio taj. Kako Aisha radijallahu da nam kaže, kaže, ljubio je poslanik sallallahu sallam jednu od svojih žena, potom je izlazio u džamiju i nije se abdestio. Potom se rasmijao, osmijenuo se. Koga je ljubio? Nju, Ali ona nije spomenula, e, bi se osmijehnula da je ljubio Hafsu, pa izlazio, pa se ona osmijehnula? Ne bi se osmijehnula. Tada bi najmanju ruku, jel, ostala onakva kakva jeste. Ali taj, znači, moment, taj njen osmijeh nama ukazuje da se radi o, o njoj. Pa nekad su ashabi govorili, u trećem licu odnosilo se na njih, nekad bi spomenuli, nekad ne bi spomenuli, u svakom slučaju, da bismo znali koja je ta osoba, I kad se kaže tražio sam ime te osobe, nekad učinac kažu po 20 godina tražim ime te osobe, pa nisam našao znači traže po rivajetima, po verzijama. Ili eventualno da se u Siri spomene ili slično tome, jer na takav način se može doći do, do te osobe, iako kažemo ime te osobe ovdje posebno ne, ne mija šta? Propis, jesno. Nije od nužnosti da se zna Ovdje se kaže letu se vunne sufufekum ili ćete poravnavati vaše safove. Ili će Allah razjediniti vaša lica. Pa znači mora se desiti jedna od dvije stvari. Ili da poravnavate safove ili da se razjedine šta? Lica. Je li poravnavanje safova mustahab ili vađib? Vađib. I slušao sam da je Ibnu Hajar to ovaj spominjao većine uleme da je poravnavanje safova vađib, iako to nisam našao od njega. Da Ibn Hađar, ali slušao sam od nekih šehova na predavanjima, da je Ibn Hađar prenio većine uleme da je poravnavanje safova vađib. I kada vidimo ove hadise, vidjet ćemo, ovaj, zaista može se zaključiti takav propis. I vidimo koliko je bitno da po određenoj temi skupimo više hadisa. Ne na osnovu jednog hadisa da sudimo. I to je ono što je kod fakiha izazvalo velika razilaženja. Pa Fakihi navode argumente druge skupine, koji kažu da nešto vađim, kažu volena, a nama taj taj hadis iz koga se zaključuje šta da nije vađim. Pa sve to treba šta spojiti na jedno mjesto, pa onda izvući kakav pro, propis, jeli? I tada će biti čovjek najbliži istini. Pa je uzimanje jednog argumenta, a ostavljanje drugog problematično. Mi smo govorili više puta koliko je obavezno poznavati jedan hadis u različitim verzijama, je li tako? A da ne govorimo koliko je obaveza poznavati različite hadise koji govore šta u jednoj tematici. To bez ikakve sumnje. To je još veća obaveza. Pa je, znači, nužno sakupiti te verzije i nakon toga tek doneti propis. Ovo razjedinjavanje lica, kakve forme, kakvog je oblika, razilazeše islamski učenjaci, pa kažu neki Allah će te barak i otala promijeniti ih u lica, znači promijenit će njihov oblik, unakazit će ih, kao što je došlo u hadisu Ebu Hurere, koga bi drže Buhari i Muslim, onaj ko diže glavu prije imama, da će mu uzvišeni Allah pretvoriti njegovu glavu u magarećevu glavu, u slabim verzijama u glavu psa ili u glavu šeitana i tako dalje, ali je poznato u magarećevu glavu. I to se desilo jedan put, znači u istoriji Islama, da se to znači desilo. Da je, jer čovjek koji radi suprotno sunnetu, ne može, ne može, ne može ga zadesiti, znači nikakav, hajr, nikakvo dobro. U svakom slučaju, doćemo i do hadisa koji govori o tome. A neki kažu da je ovdje ciljano razjedinjenje lica, ciljanje razjedinjavanje srca. I to je ispravno mišljenje. Znači da se time cilja na razjedinjavanje srca, jer je tako došlo u hadisu Ebu Davu da će razjediniti vaša srca. Pa jedan rivajet ili jedna verzija tefsiri šta? Drugu. Tefsire drugu. Pa ako znamo, znači da je ovakva kazna da pripada a, onome ko ne poravnava safove, onda možemo slobodno kazati da je poravnanje safova obavezno. Ovdje je došlo el qidah kao da su strele. Kao da su strele. Znači došlo je a, precizno ovdje poređenje precizno poređenje koje savršeno odgovara ravnanju safova. Kako? Strelu kada ravnamo, kada izbacimo iz luka, ako bi bila milimetar na jednoj strani kriva, to je tamo negdje kod cilja, možda metar ili više. Je tako? Ili se vrti, pa ne može pogoditi šta? Cilj. Znači, ako nije ravna, ne može pogoditi. E, tako i saf. Ako nije ravan poput strele, ako je malo kriv, neće pogoditi cilj, to jeste nije sapo nakav kakvim ga je tražio uzvišenje Allah te barake o ta. Pa s toga ponekad ovaj, a, može, možemo vidjeti kod ljudi koji drže do sunneta da ovaj puno vremena znači posvećuju znači poravnavanju safova iako to ponekad panjače izmori i dosadi im i ne dozvoljavaju znači da se da se ovaj da se imami zabave sa ravnanjem sa ravnanjem safova na ovakav način dok su učenjaci Selefa poput Omara i drugi slali ljude posebno da poravnavaju safove. Znači, da pregledaju safove, da li su svi poravnati. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno imamu da priča nakon što se prouči i kamet. Jer je poslanik s.a.v. kaže Hatta kade en ju kebir skoro da je htio, ha, pripremao se zašto za tekbir, pa je vidio čovjeka, kako ga je vidio, ako se pripremao za tekbir, je li bio okrenut prema kible? Pa dobro, kako će biti, priprema se, hatta skoro da nije donio tekbir, ne može to biti on okrenut prema džematlijama. E, znači poslanik je sasvim šta vidio iza svojih leđa. Može biti jedno tumačenje. Ha. Da je poslanik sasvim vidio iza svojih leđa, šta se dešava, ali samo u namazu. Po ispravnom mišljenju kod islamskih učenja, kada poslanik sallallahu alaihi sallam nije vidio ono što se dešava iza njegovih leđa mimo namaza. To je bila odlika njemu u namazu i ne znamo da je jedan poslanik imao tu odliku mimo njega sallallahu alaihi sallam. Moglo bi biti znači jedno tumačenje tako. Ili da kažemo drugo, da je pripremao se za tekbir, ali još uvijek bio okrenut prema, prema, ovaj, prema safojima, što ne odgovara spolješnjem značenju sve skoro dok nije skoro da nije donio ili početni tekbir. Pa je rekao šta? Ibad Allah. Zato znači, se unne sufufekum, e ule juhalifen Allahu bene uđuhikum. Allahovi robovi, ili ćete poravnavati safove, ili će Allah razjediniti vaša lica. Pa je pričao nakon čega? Nakon ikameta. Pa je pričao nakon ikameta. kameta. I ovo je stav džumhura uleme, da je dozvoljeno da se priča nakon ikameta, bilo da se radi da je stvar koje se govori vezana za namaz ili mimo namaza. O čemu god da se govori ispravno je. Dok kaže ima webu Hanife, zabranjeno je. Nije dozvoljeno priča šta nakon ikameta. Kod Ebu Hanife se tekbir donosi, imam donosi tekbir kada kaže mu jezin kad kameti salatu. Tada donosi šta? Tekbir. Pa će to vidjeti da se to praktikuje u nekim džamijama danas tamo gdje ljudi slede hanefijski meseb, opet nisu imami, ali ovo je jedna verzija, jedno, jedno mišljenje o hanefijskoj pravnoj školi. Ima i drugo, a to je da se sačeka, da se prouči šta? I kamet. To je druga, znači, verzija i jedno i drugo odgovara mezhebu. Ali je ispravno da treba sačekati šta? Da se završi sa ikametom. Jer vidimo ovdje znači da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sačekao, a ne znam da ima jasan argument da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme donosio tekvir prije završetka i kameta. Kaže imam Lahmi od malikijskih učenjaka, ako prođe dugo vremena između proučenog i kameta i namaza, tada će ponoviti muezin i kamet. U hadisu je li svakako da je a, imam odgovoran i da je odgovorniji od drugih kada su u pitanju ili safovi i safanje, to smo i spominjali. Ovdje se kaže ibad Allah la tusawunna sufufakum. Pogledajte koliko je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio brižan da pojasni ljudima propise, da im kaže Allahovi robovi ili ćete poravnavati safove ili će se desiti tako i tako. Pa je znači bio brižan da im pojasni ono što će im koristiti i da je dužnost imama da pouči ljude hajru i da ih pouči dobru i da ne, ne izostavlja nikoga od njih. Kada vidi jednog da je napravio grešku, neka upozori na to pred svima, jeli, ne spominjući imena i ne govoreći, znači, ovaj, direktno, već neka ukaže, znači, na propis tako da se svi mogu okoristiti. Ovdje kada kažemo letu se unne sufufekum, ovdje ima jedan dio koji nije spomenut. Mahzuf, nešto je izbrisano. To znači, Wallahi letu se unne sufufekum, au le juhalifen Allahu bejne uđuhikom. Tako mi Allaha, ili ćete poravnavati safove, ili će Allah razjediniti vaša, vaša lica. I ome hadisu je žestoko upozorenje za one koji rade suprotno sunetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, I u njemu je, kao što smo rekli već, a, dokaz da čovjek, odnosno da imam, treba ukazati na grešku, taman da svi ljudi urade shodno sunnetu ili naredbi njegovi, kako je već rekao, a jedan ne uradi, da treba, znači, dok se u potpunosti ne ispoštuje ono što je naređeno. I u njemu je, u hadisu je dokaz da je mekruh čovjeku da, a, znači, da istura dio svoga tijela, prsa ili stopala u namazu. Pa šta mislite onda šta je sa onim koji isturi cijelo tijelo? Stane čovjek u saf i sam štrči 15-20 cm mimo safa i ne pomjera se ni lijevo ni desno. I vidi ljude pored sebe, no međutim ne poravnava. Ako je samo isturanje prsa pogrdno, šta mislite onda kako je kada čovjek isturi cijelo svoje tijelo? I u ome hadisu je isto dokaz da čovjek treba, znači, da ljudima govori nešto dok ne svate šta cilja onim što govori. Što je dokaz za to? Zna li neko? Pa ima tamo dok nije, dok nije shvatio... Dok... E, dok nije shvatio šta želimo. Toliko nam je govorio poravnaj dok ne shvati da smo mi razumijeli kako on to želi da mi poravnamo safove. Pa znači nije dovoljno samo kazati ljudima učinite nešto, a oni nisu razumijeli tvoju poruku. Neki imami kažu poravnajte, popunite, Allahu ekvaru. To nije dovoljno. Ljudi ne znaju ni kako se poravnava, ni kako se popunjava. Ili znaju, ne znaju, znači precizno. I na kraju krajeva ne, ne znači ne, ne ispune ono što ime im, jeli, ono što im imam, ono što im imam naredio. I u ome hadisu, jeli, svakako žestoka, jeli, prijetnja onome ko radi ovaj na, jeli, razjedinjavanju muslimanskog safa. I ovim je autor završio, znači, ova dva hadisa, potom sledi treći hadis Enesa ibn Malika, o kome ćemo govoriti inšalvo teala nekada kasnije, da će Allah te barakom teala da nas pouči našoj vjeri, da nas učvrsti na istini, da nas učvrsti na sunnetu poslanika, sallallahu alaihi sallam, i na praksi salafa, i da nas sačuva zla, javnog i tajnog, Allah te ala alam, sallallahu alaihi sallam, Hvala alihi oshabi ječan.